Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org barra hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos todas y todas hacemos las radios libres. ¡Colabora! noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11, alrededor de la medianoche, ponemos música jazz para finalizar la semana. En el programa de esta noche hemos decidido dedicárselo a toda una señora cantanta, una de nuestras favoritas, es la señora Avi Lincoln. Eh, vamos a repasar sobre todo sus primeros discos y eh, contaremos una tontadica de su vida. Y mientras cogemos sitio, organizamos los discos, pues vamos con el primero de ellos, que lo grabó en el año 57 para el sello Blue Note. Eh, vamos con este A Story of eh, A Girl in Love, así se llamaba el disco. Abby Lincoln, su, su aparición. Eh, y vamos con un, tema que lleva por título The Answer is No. La respuesta es no. Venga, con ella comenzamos este Jazz Bass, eh, Lincoln, The Answer is No. Eh, su primera grabación con orquesta, además por ahí estaba el señor Benny Carter tocando y arreglando. Venga, vamos con Avi. The answer is no. you can't have him. side. este de Answer is No. Y cuando una moza dice no, es no. Aunque está de más eh, recordarlo. No hace falta que sean los Sanfermines ni los Pilares. <laughs> bueno, pues este era eh, el primer disco que publicó en el año 57 la señora Abby Lincoln, que era su nombre artístico. Tuvo un montón antes, pero se quedó con este. Realmente se llamaba Anna Marie Buldrich y nació en 1930, para que os situéis, y falleció pues hace cosa de seis años o siete. Eh, tiene una trayectoria pues bastante extensa. Eh, vamos a, pues repasar pues, los primeros discos y vamos a, ir al siguiente, que también pues lo grabó eh, en el año 57 y es todo un señor disco lleva por título eh, That's Him. Y aquí, bueno, la acompañan músicos, vamos, impresionante. Sonny Rollins es el, saxo tenor, Kenny Dorham es el trompeta, Winton Kelly piano, Paul Chambers al contrabajo y Max Roach, eh, que era su señor esposo, era el batería. Vamos con el tema I Must Have That Man. Yo debo tener ese hombre. Lo diría por Max. I'm so unhappy, left all alone, ain't got nobody to love now. The man I long for is not so strong for me. He's not an angel, but I don't care. Perhaps a change will come someday. Whatever he is, I want to be his way. it won't ever mend. I ain't much caring just where I will end, but I must have that man. Like an oven that's crying for heat, he treats me awful each time we meet. It's just unlawful how he can cheat, but I must have that man. He's hot as Hades, a lady's not safe in his arms when she's kissed. I'm afraid he's cooled off, and maybe I'm rude off his list person, much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human, he can be had, and I must have. I must have that man. Tengo que tener ese hombre. Abel Lilcon en este pepino de LP That's Him, su segundo LP. Segundo disco también publicado en el año 57. Eh, habéis comprobado, ¿no? Pues eh, la gran influencia de esta señora, que era nada menos que Billie Holiday. De hecho, tiene varios discos eh, dedicados a, a canciones de Billie. Y, bueno, eh, es muy evidente es su, gran referencia. Esta señora, en cuanto a canciones y tal, pues eh, prestaba mucha atención a lo que eran las letras, seleccionaba muy bien las canciones pues, con las que se identificaba y tal, y cuidaba muy bien el repertorio. Vamos a escuchar otro tema más de este disco y eh, la tía pues era muy reivindicativa con los derechos de los negros allí. yo os iré comentando. Y os voy a dejar un tema que aparecía en la película Cabin in the Sky, que era anteriormente había sido un musical de Broadway y que la particularidad es que bueno pues eh, fue la primera película pues hecha por eh, todo pues negros <laughs> y bueno, pues eh, es muy importante para los afroamericanos. Y, aparece un tema que vamos a escuchar, que a mí siempre me hace mucha gracia, que lleva por título Happiness is a thing called Joe. La felicidad es una cosa llamada Josete. Y como me llama así, <laughs> por eso me hace gracia. Venga, os dejo con A.B. y este Happiness is a thing called Love. like happiness is just a thing called Joe. He's got a smile. got a way that makes the angels heave a sigh. When they see sometimes. The cabin's gloomy and the table's bare. But when he kisses me, it's Christmas. troubles. just a thing called Joe. es a Thing Called Love, A.B. Lincoln, la prota de este Jazz Bass. <clears throat> Eh, vamos a, a seguir repasando su discografía y vamos a ir al año siguiente, al año 58, que es cuando eh, publica su LP It's Magic. Es mágico y es muy mágico el disco. Eh, vamos a poner también un par de temas de este LP. Y os dejo con el, el tema que lo abre. I'm in love. Estoy enamorada. O enamorado. I am dejected. I am depressed. Yet resurrected and sailing the crest. by this elation mixed with deflation. What explanation? I am in love. Such conflicting questions rise round in my brain. Should I order cyanide or order champagne? Oh, why this sudden jolt? I feel like a frightened colt just hit by a thunderbolt. I am in love. I knew the odds were against me before. I had no flair for flaming desire. But since the God refuse to fight the fire. So come. Con que estaría desenamorada. <laughs> Eh, en este LP eh, el bateriano es su gran amor, eh, el que toca es Philly Joe Jones. bueno, y hay buena cuadrilla de músicos ahí. Repite Kenny Dorham, también está Art Farmer a las trompetas, está Curtis Fuller ahí al trombón, Benny Golson al saxo tenor y bueno, unos cuantos más. Un disco, pues eso, mágico. Y vamos con el tema pues que lo cierra, que es una composición mm, la más conocida del señor Randy Weston y, y bueno, hace una versión tremenda de este Little Niles. silent Thank you. Abby Lincoln. Eh, ya lo he dicho antes y no eh, me pondré muy pesado, que a veces repito unas cosas 20 veces, pero es evidente, pues eso, su gran influencia de Billie Holiday. Y como ella, pues, más que los gorgoritos y, y grandes muestras así de virtuosismo, la tía pues se centra en lo que es así la expresividad y sobre todo pues eso, eh, lo que es saborear la, las letras de las canciones. Ahora vamos a ir con el siguiente disco, que es maravilloso, se llama A.B. is Blue, y también escribía letras. Y vamos a escuchar la letra que hizo para todo un temazo como es este Afro Blue, que mucha gente se lo adjudica a, a John Coltrane, pero eh, es un tema de Mongo Santa María y aunque la versión que hizo posteriormente eh, el Coltrane pues quizás sea la más conocida y es un vamos todo un temazo esta es más fiel a la original vamos pues con este Afro Blue auténtico temazo con la letra de la propia AB Afro Blue shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate world, shades of delight, cocoa hue rich as the night afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies, shades of delight, cocoa hue, rich as the night. of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality until it seems it's not a dream, the two are you and me. Shades of delight, cocoa hue rich as the night afro blue. Esto era Afro Blue, eh, auténtico temazo <laughs> que habría este Avi is Blue. Te estaba enamorada, aquí estaba poco triste. <laughs> Eh, aquí, bueno, también los músicos son de escándalo. Eh, estaba el Max Roach a la batería, estaba eh, Kenny Dorhan, trompeta, Winton Kelly, piano, el señor Les Span, que tocaba la guitarra y, también tocaba la flauta. Y me dejo el, el bajista, que era Sam Jones. Venga, ahora os voy a dejar con otro pepino que sale en este disco y es una versión que hace de del Come Sunday de, del Duque. Vamos allá. Avi y su versión de Come Sunday. God. Bueno, esto era mm, Camp Sunday, ya viene el domingo. Ahora que <laughs> eh, nos estamos ya <laughs> a punto de pasar al lunes. Mm, era A.B. Lincoln eh, en su disco A.B. is Blue, un señor discazo. Eh, tanto este como todos los demás, quitando el primero que lo editó el sello Blue Note, esto lo grabó para la discográfica Riverside Records. Y en el año 60, pues no publica nada, pero os voy a poner un disco de, Max Roach, que era su señor esposo, y colaboraron mucho juntos. Eh, aparecen uno y, otro pues en, discos eh, pues, tanto de uno como de otro <laughs> y en el año 60 bueno hay un señor discazo del señor Max Roach, eh, donde aparece Avi y que, bueno, eh, lo tenía que traer. Es el, el Winsist con signo de exclamación. Nosotros insistimos. Eh, os he dicho que, o quizás no, eh, que una de las muchas facetas que tenía Abby Lincoln, pues una de ellas era que era muy comprometida, era una gran activista política, político y social y de hecho pues algún disgusto le causó. <laughs> Era de estas que no se mordían la lengua y como le pasó también a Nina Simone, pues eh, tuvo algún que otro problemilla. Eran de estas que no ponían la otra mejilla <laughs> y bueno, pues era muy comprometida. Este tema en concreto que os voy a poner, el Drive and Man pues bueno, eh, pone los pelos como escarpia. Sobre todo por ahí por los youtubes hay una grabación en directo que, vamos, es... Eh, fantástica. nada más sale pues cantando y tocando ahí la pandereta y vamos, es algo estremecedor. El disco, este Winsist, que es del año 60, publicado en el sello Candid, Candid Records, pues también ahí aparece gente impresionante. Además de Max Roach a la materia y ya cantando, pues por ahí está eh, nada menos que Coleman Hawkins al saxo tenor y a la trompeta está Booker Liddell, el trombonista es el Julián Priester y percusionistas varios. Venga, vamos con este pedazo de tema que lleva por título Drive a Man. Drive a man, he made a life, but a mammy Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your row. Keep a moving with that plow. Driver man will show you how. Get to work and root that stump. Driver man will make you jump. Better make your hammer ring. Driver man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. out your road. Keep a moving with that plow. Drive a man will show you how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time. Drive a man to kind of boss. Ride a man and lead a horse. When it's cat o' nine tail fly, you'll be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound. Paddy Roller bring you back, make you sorry you is black. Drive a man he made a life, but a mammy ain't his wife. Ain't but two things on my mind. Drive a man. and Bueno, aquí estaba este Driver Man que aparecía en el LP de Max Roach, el We Insist, que por cierto tiene una portada muy chula. Eh, salen ahí, pues, eh, tres negros en un bar para blancos, ahí sentados ahí en la barra el camarero es blanco. <laughs> Todo un desafío. Son los años 60, había mucho, pues eso, eh, movimiento eh, social y político eh, en el. en el. <clears throat> en la comunidad afroamericana. Venga, ahora os voy a dejar con el disco que grabó en el año 61 Ivy el stretch eh, Y os voy a dejar con una versión que hace de un tema de Thelonious Monk. Este tema es Blue Monk. some doing monkeries are blue highway measured by esta era la versión que hacía de este Blue Monk. Eh, Bill en su LP del año 61 para Candid Records eh, Stretch Ahead. Y la gente, la cuadrilla que la acompaña en este disco, pues no es manca. Por ahí estaba Coleman Hawkins, era el pedazo saxofonista tenor que la acompaña. También está por ahí Eric Dolphy, eh, Mal Mal Waldron, eh, que no tocaba nada mal el piano, <laughs> y claro, más que la batería. Eh, este LP del año 61 eh, es, vamos, es un auténtico discazo y es una lástima que en los años 60 ya no publicara, creo que solo tiene uno más, que bastantes años después, en los 70 también solo publicó uno, ya tiene menos discos aunque ya en los 90 sí que vuelve a grabar con más frecuencia. Es último LP ya es del 2007. Esos discos ya los dejamos para otro día. Eh, vamos a, despedirnos con un último tema de este disco. En los años 60, pues eso está eh, centrada en su labor política, política y social. Eh, también se me ha olvidado comentar que esta señora, pues también era actriz y aparece en, un montón de películas. Eh, comenzó su carrera como actriz en el año 56 con The Girl Can't Help It y me parece que la última es esta de Spike Lee, la de Moveter Blues. El, blues del más mejor, no me acuerdo cómo era la traducción aquí. Bueno, eh, también eh, era actriz de, teatro, de hecho en aquellos años me parece que también fue profesora y dirigía pues eh, representaciones varias teatrales. Y nada, nos vamos a despedir <clears throat> hasta la próxima semana. Eh, ya sabéis, si queréis eh, escuchar jazz lo podéis hacer aquí en el Jazz Bass, en Radio Topo en el 101.8, todos los domingos, a últimas horas de la noche. Venga, os dejo con un tema también de Randy Weston este African Lady. Así que nada, nos vemos y chao. donde se escucha el canto del topo. Oye, ser humano, habitas en la tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo mente.